En die Heere het met Mooses gesprek en gesê, stier vir jou manne uit, dat hulle die land kan ha, en wat ek aan die kinders van Israël zal gee, kan verken. Van elke vaderlijke stang moet jullie een man stier, elkeen een overste onder hulle. En Mooses het hulle uitgestuur uit die woestijn Paran, volgens die bevel van die Heere, hulle allemaal manne wat hoofde was van die kinders van Israël. En dit is hulle name, van die stam van Reuben, Ismeel, die sien van Sakir. Van die stam van Ismeon, Safat, die sien van Uri. Van die stam van Jeda, Kaleb, die sien van Jefine. Van die stam van Isaskar, Jegeal, die sien van Josef. Van die stam van Ephraim, Bos, die sien van Nen. Van die stam van Benjamin, Paldi, die sien van Rafi. Van die stam van Es, Boon, Edeel, die sien van Suri. Van die stam van Josef, voor die stam van Manasse, Gadi, die sien van Sissi. Van die stam van Dan, Amiel, die sien van Gimli. Van die stam van Osser, Sieti, die sien van Imchal. Van die stam van Enftali, Nagbi, die sien van Wolfsi. Van die stam van Gad, Gie, Jel, die sien van Machi. Dit is de name van die mannen wat Moeses gestuur het om die land te verkennen, en Moses het Os, Pa, die sien van Nen, Joshua genoem. En Moses het hulle gestuur om die land kana, en te verken en vir hulle gesê, trek hier in die Zuidland op en beklim die gebergte. En bekijk die land, hoe dit is, en die volk wat daarin woon, of dit sterk of zwak, of dit min of baie is, en hoe die land is waar hulle in woon, of dit goed of sleg is, en hoe die stede is waar hulle in woon, laars of vestings, ook hoe die land is, of dit vet of skraal is, of daar bome in is of niet, en wees dapper en bring van die vruchten van die land saam. Dit was toe die tijd van die eerste drijven, en hulle het opgetrek in die land verken van die woestijnsen af tot bij Rehob, na die ingang van Hamad, hulle het in die Zuidland opgetrek en tot bij Hebron gekom, en daar was Aman, Sesa en Talmai, die kinders van die Enakite. In Hebron is zeven jaar voor Zoan in Egypte gebouw. Daarop het hulle tot bij die dal Eskol gekom en daar een rank met een troostdruiwe afgesnij. En twee het het aan het droogstok gedra, ook van die granaten en van die vye. Die, plek het hulle die dal Eskol genoem vanweer die troost wat die kinders van Israël daar afgesnij het. In verloop van veertig daar het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en bij Moses en op, Ron in die hele vergadering van die kinders van Israël gekomen in die woestijn Paran, in Kades, en aan hulle berig gebring, en aan die hele vergadering en hulle die vruchten van die land laat zien. En hulle het om vertel en gesê, ons het gekomen in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en jening, en dit die is sy vruchten. Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakite gezien. Die Amalite woon in die Zuidland, maar die Jetite en Jebusite en Amurite woon in die gebergte, en die Kana, Niete woon bij die Sedert en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Mooses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit zekerlijk oorweldig. Maar die mannen wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan niet in die volk optrek nie, want hulle is sterker als ons. So het hulle dan slechte geruchten onder die kinders van Israël verspreid oor die land wat hulle verken het, dier te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is een land wat sy inwoners verteer, en al die mensen wat ons daarin gezien het, is groot manne. Ons het daar ook die reese gezien, die kinders van Enak, van die reese afkomstig, en ons was ze springkane in ons oe, so was ons ook in hulle oe.